طرق تصنيف علم اصول الفقه طرق تصنيف علم اصول الفقه طرق تصنيف علم اصول الفقه njia za kuandika elimu ya usul fiqh طرق تصنيف علم اصول الفقه njia ya kuandika elimu ya usul fiqh kuna njia mbalimbali ambazo zimetumika kwenye kuandika usolo alfikihi kwa hiyo hapa tutaangalia njia ambazo zimetumika kwenye uandishi wa hii elimu ya usulu al-fiqh at-tariqatu al-ula tariqatu al-mutakallimina tariqatu al-mutakallimina wa humu al-jumhur طريقه المتكلمين وهم الجمهور njia ya almutakallimun sema almutakallimun na uzungumzia almutakallimun katika usul fikri tunakusudia jumhur sio kwenye akida na tauhidi kwa hiyo kusema almutakallimun tunakusudia wale watu wa itikadi potofu watu wa falsafa lakini tukisema almutakallimuna hapa tunakusudia aljumhur هذه الطريقه هذه الطريقه فيها تحرير المسائل هذه الطريقة فيها تحرير المسائل وتقعيد القواعد فيها تحرير المسائل وتقعيد القواعد تقريرا منطقيا هذه الطريقة فيها تحرير المسائل وتقعيد القواعد تحريرا منطقيا وتقعيد القواعد تحريرا منطقيا يثبتون الأدلة بالبراهين يثبتون الأدلة بالبراهين يثبتون الأدلة بالبراهين والأدلة العقلية والأدلة العقلية يثبتون الأدلة بالبراهين والأدلة العقلية ورد على المخالفين والشبهات ورد على المخالف والشبهات ورد على المخالف والشبهات دون النظر الى الفروع الفكهية دون النظر الى الفروع الفكهية كنا مدرسه يا المتكلمون ambao ni هذه الطريقه هي الجهه هي يا كwanza kabisa njia ya jumhur yani hii njia njia ya Shafiia na njia ya Hanabila kwenye hii njia Hanafia hawaingii wao njia yao tutakuja kuizungumzia baada ya hii njia hadhihi tariqa hii njia hii fiha tahriru almasail ndani yake kuna kufanyia tahariri masala tahariri kuyapitia masala unajua maana ya tahariri kwenye magazeti ya hata ya kawaida haya mwananchi unaweza kukuta pale umeandika neno la muhariri muhariri yani yule ambaye anayepitia anayepitia lile gazeti kwa hiyo kupitia masail wa taqaidu alqawaid na kuziweka kawaid wa taqaid alqawaid na kuziweka kawaidi tahriran mantiqiyan hiyo hali ya tahariri wanatumia tahariri ya mantiki mantiki fani katika fani zao katika usul fiqh yuthbituna al-adilla bil barahin wanadhibitisha dalili kwa hoja hii njia wao wanachokifanya wanathibitisha dalili kwa hoja wala adilla al-aqliyah wala adilla al-aqliyah na vile vile wanathibitisha dalili za kiakili na wakati wanatumia dalili za kiakili itafika katika milango yake huko waraddun ala al-mukhalifi wa shubuhat na kufanya rudud kwa mukhali kwa mwenye kukhalifu wa shubuhati na shubuha ambazo zinaletwa imma katika hizo dalili au katika hii njia duna nadhari ila alfuru' alfikhiya bila kutazama kwenye furu' za kifikhi kwa hiyo wao walichokifanya ni kupitia masai wakaweka kaida zao bila kuangalia furu' za kifikhi kwa baadaye huko ndo furu' za kifikhi zinakuja kufanywa tatbiki katika hizo kaida ambazo zimewekwa الطريقة الثانية طريقة الفقهاء طريقة الثانية طريقة الفقهاء وهم الحنفية طريقة الفقهاء وهم الحنفية njia ya pili ni njia ya mufukaha ambao ni ahnaf yani msala ambao unatumika hasa kwa wao kwa hiyo kwenye usul fiki wenyewe kuambia tarika tufukaha wanakusudia نجيه يا الحنفية هذه الطريقة تقرير القواعد على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية تقرير القواعد على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية تقرير القواعد على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية min al-furu' al-fiqhiyya hii ndio tunachokifanya ni nini takriru al-qawaid kukitisha qawaid kudhibitisha qawaid ala muqtada ma nukila min al-furu' al-fiqhiyya kwa kile kilichonukuliwa yanjuu kile ambacho kimejulisha katika yale yaliyonukuliwa katika furu' za kifikihi takriru al-qawaid kukitisha qawaid ala muqtada ma nuqila min al-furu' katika yale yanayojulisha ya yale yaliyonukuliwa katika furu za kifikihi yani maahnaf walichokifanya ni nini wao wameangalia Abu Abu Hanifa amesema nini na wale maulama wao wamesema kitu gani maulama wa Hanafia ah walichokisema ni nini kwa wakaangalia yale maneno ya Imamu Abu Hanifa wakaangalia na maneno ya maimamu wengine ah, waliokuja kusoma kwa imamu Abu Harifa na au wakaja wakafanya simbab kwa wakachukua zile furuza za na yale maneno yao yale ndio wao wakaja kutengenezea kawaida kwa hawa umeanza kwanza kuangalia furuza za alafu halafu kaja kuweka kadini kawaida jumhuri wao walichokifanya wameweka kawaidi bila ya kuangalia nini furudha fikihi kwa hiyo kinachofanyika baadaye ni kuchukua zile furudha fikihi na kuja kuzifanyia tatbiki katika kaida ambazo tayari zishawekwa sawa tofauti iko da atariqatu athalitha njia ya tatu tariqatul jami'a tariqatu aljami'a njia ya kukusanya tariqatul jamia njia ya kukusanya jama'u baina tariqati almutakallimina wa tariqati alfuqaha jama'u baina tariqati almutakallimina wa tariqati alfuqaha jama'u baina tariqati almutakallimina wa tariqati alfuqaha wamekusanya baina ya njia ya jumhuri na njia ya ahnaf wamezkusanya kwa pamoja hizi njia mbili baina ya njia ya jumhuri na njia ya ahnaf baina ya njia ya mutakallimin na njia ya alfuqaha يذكرون القواعد الأصولية يذكرون القواعد الأصولية يذكرون القواعد الأصولية ثم يذكرون الأدلة ثم يذكرون الأدلة ثم يذكرون الأدلة ثم يطبقون في الفروع ثم يطبقون في الفروع wanachokifanya watu wa hii njia ni nini yakuruna alkawaida alusuliya wanataja zile kaida za kiusuli الامر الوجوب انه يكتب التحريم وهكذا ونقوا ونتاج ذلك كائدة ذلك الاصول ثم يذكرون الادله كيش ونتاج دليل اما في القران او في السنه ثم يطبقون في الفروع كيش ونذفانيا تطبيق ذلك الفروع اذا كفكي kwa wao wanachokifanya wanakuwa na mambo matatu kutaja za kiusul na kutaja dalili kutoka katika Qur'an na Sunna na mfano wake halafu baadaye wanakuja kuzifanyia tatbiki yani kwa mpigo kutoka katika zile furoi za kifiki at-tariqatu ar-rabi'a njia ya nne tariqatu tahriji al-furu'i ala al-usuli tariqatu تخريج الفروع على الأصول طريقة تخريج الفروع على الأصول يربطون الفروع الفقهية بالأصول يربطون الفروع الفقهية بالأصول طريقة تخريج الفروع على الأصول يربطون الفروع الفقهية بالأصول كنا njia ya kutoa furuu za fiqh kutoka kwenye usul asli inataja alafu zinatolewa alfuru alfikihia eh, yarbituna alfuru alfikihia bilusul wanafungamanisha zile furuu za kifiki kwa usul wanafungamanisha wakati wanaandika hivi vitabu baina ya furuu za kifiki na usuli zile uh, ambazo zinatajwa الطريقه الخامسه طريقه المقاصد طريقه المقاصد وفيها عرض الاصول الفقهيه بالمقاصد وفيها عرض الاصول الفقهيه بالمقاصد njia ya tano ni tariqatul maqasid njia ya kuangalia maksad ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya tashrii ya ahkam yani kama amri inapokuja Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia nini nahi inapokuja Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia nini wa fiha ardhul usul alfiqhiyya bil maqasidi kinachofanyika hapa ni kuziweka wazi zile usuli za fikihi kwa maqasid kwa hiyo kuna fani maalum ambayo inaitwa al-maqasid ash-shar'iyya maksad za sheria kwa hiyo hii ndio kinachofanyika ni kuangalia maksad za sheria halafu zinakuwa zinataanda kivipi na usuli za kifikihi nenyewe wanapozungumza katika maksad wanagawanya yale maksad yanasema kuna dharuria kuna hajia kuna tahsinia kuna makusudio ya dharuria ambayo bila ya hayo maksadi mambo yawezi kwenda kama vile uh, hifdhu daruriyat khamsa kama kuhifadhi zile dharura tano wenyewe wanaita hifdhu dini wal nafsi wal aqli wal nasli wal mali kuhifadhi dini nafsi ha, familia mali na akili alafu wenyewe wana wana wana wana, wana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 وتعالى مساعدة أو tunataka kutoka مساعدة على أمور الدنيا والآخرة wal akhirah katika mambo kumtaka msaada katika mambo ya dunia na akhira wanastaghfiruhu yani natlubu minhu maghfirata adh-dhunub natlubu minhu maghfirata adh-dhunub na kusudia tunamtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi tunamtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi wanatubu ilayhi bimaana wanarjo ilayhi tunarejea kwake kwa kutubia هذه الجملة غير واردة في خطبة الحاجة هذه الجملة يعني ونتوب إليه هذه الجملة غير واردة في خطبة الحاجة هي سنتنسي haijaje katika khutbatul haja yani wanatubu ilai haijaje katika khutba ala haja lakini maadamu muallif yani kusudia kuleta mukaddima la ba'sa bihi kwa hiyo tunarejea kwake kwa kutubia wa na'udhu billahi min shururi anfusina na tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za nafsi zetu tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za nafsi zetu yani na'tasmu billahi min shururi anfusina yanatasim billah min shururi anfusina yani tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana shari za nafsi zetu nafsi zetu hizi zina shari zake na nafsi mara nyingi zinakuwa zinaamrisha uovu kwa hiyo uh, ni kitu ambacho kinachostahili sana sisi kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za nafsi zetu wa min sayyiati a'malina na kutokana na ubaya wa matendo yetu wa min kutokana na ubaya wa matendo yetu kuna wakati haya matendo yetu tunayoyafanya yanasababisha ubaya hapo aliposema min sayyiati amalina ay na'udhu billahi min sayyiati amalina ay na'udhu billahi min sayyiati a'malina tunajikinga kwa Allah kutokana na ubaya wa matendo yetu kutokana athari mbaya zinazotokana matendo yetu limadha لأن الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح لأن الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح لأن الأعمال السيئة بسبب متند matendo بسبب متند sababu matendo laha atharun ala alqalbi wallisani waljawarihi yana athari katika nyoyo na ndimi na viungo madhambi yanakuwa na athari katika nyoyo za watu mtu ufanye madhambi moyo wake unakuwa unapungua imani na kati mtu anavyozidi kufanya madhambi imani yake inakuwa inapungua inapungua inapungua inafikia hatua mtu anakuwa katika moyo wake hakuna imani hata kidogo wayanqus bil ma'siyah al-iman yanqus bil ma'siyah imani inapungua kwa maasi kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya matendo mabaya basi kuna athari inayopatikana katika moyo wake walisani na ulimi matendo yanapokuwa mabaya kuna athari ambazo zinapatikana katika ulimi wa mtu hapa anakuja kuzungumza anachokitaka yeye tu waljawarihi na viungo wa ala alfard walmujtama wa ala alfard walmujtama wa ala alfard walmujtama kadhalika kuna athar baya ambazo zinapatikana kwa mtu mmoja mmoja na kadhalika katika jamii ya Kiislamu madhara yanasababisha athar zisizokuwa mzuri kwa mtu mmoja mmoja kadhalika katika mujtama wa Kiislamu kwa madhambi si kitu kizuri madhambi si kitu kizuri madhambi sawa sawa ya mtu kuacha kufanya e, ibada madhambi ya mtu kufanya maasi kama ilivyokuwa uzinifu madhambi kama vile mtu kunywa pombe madhambi kama vile mtu kuvuta bangi na madhambi mengineyo yanakuwa na athari mbaya kwa mtu mmoja mmoja na katika jamii ya Kiislamu pia hata kala أبو مسلم القولاني حتى قال أبو مسلم القولاني mpaka akasema Abu Muslim al-Khawlani inni la a'rifu athara sayyi'ati fi zawjati wa ahli inni la a'rifu athara sayyi'ati fi zawjati wa ahli inni hakika mimi la arifu athara sayiati najua athari za madhambi yangu najua athari za makosa yangu fi zaujati wa ahli kwa mke wangu na watu wangu yani madhambi anayoyafanya anasema athari zake mimi nakuja kuzijua kwa mke wangu nasikana mwanamke akawa asu akawa hafanyi vile inavyotakikana kufanya ndani ya nyumba kwa sababu ya maasi ambao mwanaume amefanya na wewe fanya madhambi yako tu hapo mwanamke aje kujua kwamba umefanya madhambi fulani uone kimbia mkitakacho hapa ndani kwa hiyo alikuwa anajua athari za madhambi yake kwa mkewe yale anapokosea kuna baadhi ya tasorufati anazoona kwa mkewe akajua kabisa kwamba hiki kinachofanyika kwa sababu mimi nimekosea wa ahli na watu wangu wa ahli na watu wangu kwa hiyo matendo mabaya hakika athari zake si nzuri ثم قال من يهده الله فلا مضل له yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza na kumkadiria kumuongoza basi hakuna ambaye asikayeweza kumpoteza na kumtoa katika uongofu wa majulil fala hadiya la na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria upotevu amemkadiria kupotea hakuna kumuongoa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما آية ما أنتم يكرر ساعة لا حاجة إلى الإعادة ثم قال أما بعد أما بعد ما حكم الجنب أما بعد سنة حكم الاتيان باما بعد سنه طيب ثم قال فهذه رساله مختصره هي رساله مختصره هذه رساله مختصره هي رساله مختصره رساله ambayo tumefanyia اختصار مختصره يعني قل لفظها وكثر معناها يعني قل لفظها وكثر معناها anakusudia lafdhi yake ni chache lakini maana yake imekuwa ni nyingi fi usul al-fiqh katika usul al-fiqh hii risala mukhtasara katika usul al-fiqh katabnaha ala wifq al-manhaj al-muqarrar lisanati ath-thalitha ath-thanawiyya tumeiandika hii risala kwa kulingana na manhaji ya mukarrara wa mwaka wa tatu thanawia Sheikh alikuwa ameandika kwa kulingana na manhaji ya mukarrara wa mwaka wa tatu thanawia fil maahid alilmiya katika maahad za kielimu fil maahid alilmiya katika maahad za kielimu wasammainaha na tumeiita uh, hii al-usula min ilmi al-usul katika elimu ya اصول اسال الله ان يجعل علم املنا خالصا لله نافعا لعباد الله انه قريب مجيب اسال الله نمومب الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا اجالي عملي يته يعني يا شيخ يقول لك هي رساله خالصا لله يعني اخلاص واجلي الله سبحانه وتعالى نافعا لعباد الله ينه منفعه واجه الله innahu qaribun mujib hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja na ni mwenye kujibu bihadha al-usbu naktafi bihadha al-qadr katika hii wiki tunatosheka na hiki ambacho tumekifikua tutaendelea wiki ijayo insha Allah subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika